koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući u petka, u večer kada se salavati na poslanika sallallahu alaihi wasallam posebno prenosi. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Molim dragog gospodara da nas zaštiti od vatre i svakog djela kojim sami sebe približimo vatri. Gospodaru naš, ništa nije lahko osim onoga što ti ne učiniš lahkim, pa te molimo da u našim životima olakšaš samo ono što je dobro. Najprije, draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo se družiti sa sahihom imama Buharije. Ahlul hadisihum ahlul ahlun wa illam jashabu nefsehu fa anfasehu kad sahibu. Oni koji se druže sa hadisima Resulullaha su porodica Resulullaha jer ako se nisu družili sa njim lično, družuje se sa njegovim uzdahom. Ovaj, ova izreka u Leme treba nas voditi u tome da hadis Rasulullah s.a.v. bude sastavni dio naših života. Kao što smo uobičajili, proučit ćemo ako Bog da Fatihu imamu Buhari i sjetiti ga se dovom, a ovom prilikom bih vas zamolio da zajedno sa imamom Buharijom sjetimo se sve druge uleme i svih onih muslimana koji su preselili, da ih se sjetimo dovom i fatihom. Između ostalog mi smo, evo u ovoj hefti, jednog našeg rahbava koji je često sajda, često je dolazio u tabački, preselio je na Hiret od raka vrlo mlad. U svojim 20. godinama života. Allah, dragi, zna kad ćemo preseliti, Hazreti Omer, vi znate da je imao prsten na kojem je pisalo Kefa bil mauti wa idha. Dovoljan ti je Omere, savjetnik i vaiz, smrt. Ne treba ti ništa. Kada spoznaš da tvoje postojanje ima svoj početak i kraj, tada tvoje razmišljanje ide ako Bog da u pravu pravcu. Ja bih vas zamolio da se sjetimo ovom, ili fatihom kako ko želi imama Buharije, svih naših merhuma i ovog našeg hababa koji je sa nama se druži nekoliko godina. Došli smo do 37. poglavlja u sahihu imama Buharije babu mele je tavodda illa min al Poglavlje nema obaveze uzeti abdest osim kada se u cijelosti izgubi svijest. Nesvjestica i gubljenje svijesti su dva pojma zbog kojih imam i Buharija bilježi ovaj hadis u poglavlju o abdestu. Vi znate da još uvijek govorimo o abdestu. Jedna od stvari koju na početku ovaj želim kazati jeste jedna misa u koju je ulema nama prenijela, a to je da ma hele kemru un Arafa kadre nefsihi. Neće propasti ona osoba koja spozna sama sebi. Jedan od razloga zašto dolazimo ovdje, evo konkretno družimo se, abdest je fikski propis, ali se družimo da bi popravljali svoj karakter, da bi bili otvoreni najprije prema bilo kome ko nam uputi savjet namjer, a onda i sami sebi s vremena na vrijeme da se zatvorimo, da imamo svoje posebne trenutke osamljivanja, kada razmišljamo o svojim postupcima, o svojim ponašanjima, kada na neki način, onako kako trgovac na kraju godine svidi račun, na kraju dana, na kraju sedmice, na kraju mjeseca, da vidimo gdje smo i šta smo. Jer ako govorimo o svijesti i nesvijesti, ako govorimo o obmani, i svijesti stvoritelja. Ako govorimo o tome da obmana ima više vrsta, najgora, braćo i sestra, obmana jeste samo obmana. Ako samog sebe varaš i lažiš. Ko te gore može? Šeitan nad tobom nema vlast. Na sudnjem danu, vokale šeitanu lemma kudijal emr, kada je završeno sve, kaže šeitan, ja sam vas, kaže, samo pozivao feste džeptum vi ste mi se odazvali. Zbog toga je izuzetno bitno za vjernika i vjernicu. Da uvijek radi na svom karakteru. Jer kaže sa upredanjima La yashba'ul mu'minu min hajrin hatta yakuna al-janna. Neće se vjernik zadovoljiti od dobra. Stalno nastoji da dobro učini. Dok ne vidi da mu je noga ušla u džennet, Dok ne vidi da je ušao u džennet. Kaže Hazreti Abu Bekr da znam da će svi ljudi u džennet, a samo jedan u džehennem, meni bi u mom srcu bi ostao strah da ja nisam taj. Bojao bi se. A da znam isto da će svi ljudi u džehennem, od ljudi, mimo poslanika i odabranika i šehida, da će svi ljudi u ovaj u džehennem, a samo jedan u džennet, tako mi je Allaha čitav život bi se trudio da ja budem taj. I molio bi Allaha da budem taj. Hadis koji ćemo danas pročitati govori o ako vjera ima svoje osnovne istine, Najveća istina ljudskog postojanja je la ilaha illallah. Nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga. Zato i najveći grijeh negira tu istinu. Ta istina ima još dvije koje je prati. Prva je Muhammedur Resulullah, Muhammed je Boži poslanik, a druga je da imamo Kur'an, da imamo objav. Allah dragi nas je stvorio i nije nas ostavio bez uputstva, bez, bez bez i hvala dragom Bogu na tome. Mi ne moramo eksperimentisati sa svojim životima. Braće i sestre, zamislite mladića i djevojku koji živi razvratnim životom. Pa nakon 10-15 godina Allah njega ili nju počestite ubu. On se okreni iza sebi i vidi da je on eksperimentisao sa svojim životom. U sve rupe u koje nije morao da upadne Upoj zbog svog ponašanja. Kaže jedan ali, došla mi je djevojka i požalila se da je krenula krivim putem. I kaže, obično, znate, ima uleme koja danas samo ruži. Ima uleme koja samo fali. Ne treba biti ni jedan ni drugi, treba biti realan. Kaže ovaj alim, kaže, zašto sestra nisi vjerovala dragom Allahu? Što ti je trebalo da sama sebe dovodiš u situaciju za koju ti je gospoda rekao da nije dobar put za te? 184. hadis Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam približavamo se 200. tom hadisu حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته عن امرأته فاطمة عن, جد عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت Prenio nam je Ismail, kaže, od Malika, od Hišama ibn Urve, od njegove Hanume, kćerke, od njene Fatime, od njene kćerke, od njene nane, Esme, kćerke Abu Bekra. Ovaj nam hadis dakle prenosi Hazreti Fatima koja je unuka Hazreti Esmi, koja je kćerka Hazreti Ebu Bekra. Prvo dijete koje se rodilo u Medini nakon hijđre Rasulullaha sallallahu alaihi bilo je dijete koje je rodila Hazreti jesmi. Osoba koja ih izmetila, koja je služila Božijem poslaniku sallallahu alaihi sallam i Hazreti Ebu Bekru dok su bili u pećini Seur, dok su se sakrili od potjere mušičke bila je ova Mubarek žena Hazreti Esma, kćerka je bubek. Dunja. Kaže, ko bude bezbjedan u svome domu, muafa fi Sedi i zdrav, ima taj dan što da jede. Ono od što je mogu da ima, ima. Evo kada se obilježava dan državnosti, subhanallah, bezvjernost, koja je blagodat? Resulullah kaže da je to jedan od tri aspekta onoga što jeste dunjalko, su bezbjedan. Možeš se kretati, alhamdulillah, zdrav si. Alhamdulillah. I od običaja Hazreti Pegambera sallallahu alaihi sallam je bilo da uvijek lijepo Allahu govori. Podsjeti ljude na blagodat koje Allah njima daje. Jer šta je, danas te svi podsjećaju na ono što nemaš. A to samo generira nezadovoljstvo kod tebi. Ti uzmi sada jedi. Jedi kifli i hljeba. Po, zali vodu, Otiđi pored i željo, bit ćeš gladan. Tako? A ne, moram ja, ja dovoljno spomenem čevabdžinu. Normalno, a sit si čovječe. Jeo si hljeba, jeo si, popio si vodi, niti žeda, niti gladan. A šta je u tebi se pojavilo? Nefs, nezadovoljstvo. Kaže, jedan od ashaba, došao sam kod Resulullah, sallallahu alaihi sallam, prije nego sam primio islam, pa su mi izbijeli hranu. Kaže, tako mi Allaha, jeo sam koliko i deset jedi. Pomeo sam im sve. Drugi put sam došao kod Hazreti Pegambera sallallahu alaihi ve sellem, primio islav, kaže, jeo sam koliko jede pola čovjeka. a kaže, oni, kažu, što si malo pojeo, mi pripremili puno. Da, <laughs> znamo šta si uradio, subhanallah, prošli. Kaže Hazreti Pegamber, sallallahu alaihi wa sallam, innal mu'mina ya'kulu fi ma'an wahid, wa innal kafira la ya'kulu fi sebat ema'a. Kaže, vjernik jede u jedno jutro, a kaže, nevjernik u sedam. Sedam utruba ima čovječe u svom tijelu. Što nezadovoljstvo. Sunna kale. Zatim je Rasulullah sallallahu rekao Ma min še'in kuntu illa kadra fi Kaže Hazreti Pejgamber, nema ničega od onoga što nisam ranije vidio, a da mi dragi gospodar nije pokazao dok sam namaz ovaj obavljao. Hatta, hatta nar, kaže pokazivao mi je gospodar i džennet i vatru. I ovo subhanallah imaju hadis, ako nas Allah nekad počasti da imamo vremena malo više, da vidimo opis Resulullaha sallallahu alaihi wasallam stanovnika dženneta i stanovnika Mi smo onaj opisivali kako je čuo nanule Hazreti Bilala Habešije Resulullah, sjećate li? Pa pita, kaže Bilale, Hazreti Pejgamber ga pita čime kaže Boži poslanić, nisam nikada izgubio abdest, a da ga nisam promijenio i da nisam klanjao dva rekata. Pa to je karakteristika stanovnika dženneta. Da čuva svoj abdest i da čuva na file. Kad je u prilici da obavi dva rekiata, obavi. Ne ostavljaj. Čak i kad je kratko vrijeme. Kažu, zdao je Resulullah tako kratko klanjati. Da, da smo pomislili da, kako je brzo ovako proučio. Dva kratka rekiata, a dva rekiata. وَلَكَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ Allah mi objavio. ovo je, ovo je hadis Rasulullah s.a.v. koji sadrži dio objavi. Da ćete vi biti tuftenune fil kubur, da ćete vi biti iskušavani u svojim kaburovima. I kada imaš tešku situaciju, na primjer, u tjeskobi evo, tjesno nam je ovdje sada, kaži uvijek, jarab, moj sabur u, te, u trenucima tjeskobije na dunjalku, poklanjam onome trenutku kada će kosti jedna u druge u kaburu ući, a vi znate da će se to svakome desiti. Kada te spusti u kabur, toliko će se stisnut kabur. Kaže Azret Pegamber da će kosti jedna u drugu ući. Pa molite Allaha da vas od toga saču. Kaže Pejgamber tuftenune fil kubur. Ovo je također tema. Isku, kaže Hazret Pegamber prolazi pored dva kabura. Kaže ova dvojica su kažnjeni. Kaže zašto? Nisu kažnjeni za nešto što vi smatrate velikim. Kaže, jedan od njih nije se čuvao od mokraće, dok je drugi prenosio tuđe riječi kako bi kvario odnose među ljudima. A nama to, ovi obaveze izvršava. Mi ne smatramo to veliki. Misle au karibun min fitneti dađal. Kaže, blizu će to iskušenje biti u kaburu, kako će biti iskušenje onima koji budu pred sudnji dan imali iskušenje koga? Deđala, lažca. Koji će obmanjivati ljude i pozivati ljude kao da je on spasitelj. Jer subhanallah, vi znate hadis pegambera sallallahu alaihi wasallam, men mate faqad qiyamuhu. Kaže jedan alim, ja znam kad će moj sudnji dan. Kaže, on je, kaže, prohlupo. Kaže, ne, ne, ne, on zna kad će njegov sudnji dan. Sudnji dan svakoga od nas pojedinačno počinje od trenutka kada umrem. Jer mnogi od nas neće ni dočka deđala. Zato pegamber kaže, bit ćete iskušavani slično iskušenju deđala. Subhanallah. Kaže pri u hadisu kojeg sam citirao, onaj ko umre, ko presali, neka zna da mu je sudnji dan nastupio. Za njega je sudnji, za njega i obračun i polagan, i sve je za njega počelo. La edri eje, dalike kalet esma. Ne znam da li je rekla poput ili blizu. U blizu kao iskušenje deđala. Znači ne zna da li je upotrijebila jednu ili drugu formulaciju. Kaže, ju'ta ahadukum fe Subhanallah. Ovo su pitanja u kaburu. Jedan kršćanin, gledao sam na YouTube, kaže, tražio istinu. Čitav život. I kaže, molim, molim Boga, pokaži mi, pokaži mi istinu. I kaže, uvijek usnijem čovjeka, kaže, kun Muhammedijen, kaže, budi Muhammedanac. I kaže, kada je došao u džamiju i primio islam, nije poživio par mjeseci, nakon toga je preselio. Onaj ko tra... subhanallah, rodio se možda u vjerničkoj poroci i otac i majka na namazu. Porodca čestita. A ti samog sebi je doveo u zabludu. Samog sebi obmanu. A neko tamo drugi kaže, dobro, rodio sam se, živim, idem negdje, ti idem? Kako bi trebao živjeti? Kažu da je jedan alim onaj, našao ispod svoje srđade dva, tri pitanja. Mladić koji sumnja je došao, kaže ko, zašto, ova osnovna pitanja je postavio, kaže u istom trenutku je ovaj alim pa u Kaže zašto? Kaže, ja sam Allaha ista pitanja svom profesoru, svom učitelju, svom šehu postavio. Ko je stvorio kosmos? Koja je moja obaveza prema njemu? Kaže Pegamber sallallahu alaihi sallam, a sada ovo je prizor svakoga od nas pojedinačno. Ju'ta ahadukum fe Svakoga od vas će se dovesti. Pa će mu se kazati. Ma ilmuke bi hadar rađul. Šta kažeš za ovoga čovjeka? Za Muhammeda sallallahu alaihi فَأَمَّ الْمُؤْمِنُ أَوِ Pa će onaj koji je vjernik, ili koji je, čak je rekao pegamir, onaj koji je čvrsto uvjeren, فَيَقُولْ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ On je Muhammed Božji poslanik. Jer jedina razlika između nas i onih koji su nekih drugih vjera, a kažu i one su, kaže, objavljene, je u Muhammedun Rasulullah. Mi vjerujemo u Isa pegambera, mi vjerujemo u Musa pegambera, mi vjerujemo u Nuha, u Ibrahima, u Jakuba, u Jusfa, mi vjerujemo u sve pegambera. La nuferriku bejne ahadim minhum. Kako Kur'an kaže, ne pravimo nikakvu razliku između njih. Pitanje nama će biti upućeno šta kažemo za ovoga čovjeka. I pokazat će se svakome od nas Hazret Pegamber sallallahu Jer, subhanallah, ono što sam vam govorio, Bejtullah, Allahova kuća, to je za džamije, jel, kaže, Allahova kuća. Resulullah, Boži poslanik. Kitabullah, Allahova knjiga. Naš odnos prema stvoritelju se pokazuje kroz naš odnos prema Bejtullah, prema džanjama. Kitabullah, knjigama. Allahovi. Allahovoj knjizi. Resulullah, prema Resulullah. Jer je pitanje u kaburu. Šta, šta kažeš za ovog čovjeka? Ako si uvijeđen, kazat ćeš Muhammed Rasulullah. Kaže, džaena bil wal huda. Došao nam je sa jasnim dokazima i upto. Subhanallah, u vremenu Rasulullah, Rasulullah nosi ove upte i nosi ove jasne dokaze. Iza Rasulullah, dužnost je njegovog umeta da nastavi tim putem. Fe amena, pa će onaj je uvjeren kazat, mi smo se odazvali, povjerovali smo, tabana i slijedimo Hazreti Pejgamber. fa yuqalu nem saliha, pa će se tom robu kazati muškarcu ili ženi, odmori. Odmori čestiti. Gotovo, nema više iskušenja za tebe. Glavno ti je pitanje bilo šta, ko je ovaj čovjek za tebi? Ti vjerovao u Boga, subhanallah. Nisi vjerovao u njegovoga miljenina. A čuo si za njega. Upoznaj se sa njim. Vidi ko je. I subhanallah, jedan, jedna od lijepih rečenica. Vi znate da se često kaže Muhammed a.s. ličnost koju vrijedi upoznat. Na osnovu ovoga hadisa ta formulacija je netačna. Zašto Muhammed a.s. je ličnost koju ne smiješ izostaviti da se sa njom poznaš. Jer kaj, subhanallah, mati ti kaže, sine, otiđi bogati, evo ti marka dvije, otiđi kupi nam hljeb da možemo doručkovati. Ti dođeš sa butom teleći, koji košta 200-300 maraka. Šta kaže mati? Pa mati, ja donio but. Ne, ja sam ti tražila ono što je Marku dvije, još sam ti dala to. Ti si donio ono što ti ja nisam traži, tražila tada alimna in kuntele mu'mina. Zaista smo znali, kazat će Melek, da si ti bio onaj koji je vjernik. Wa emel munafiq il murtab. Onaj koji je licemir ili u sumnji. pul, šta će on kazati za Božijeg poslanika Muhammeda? Kaže, la edri. La edri. Subhanallah, reći će ne znam. Koliko ljudi znate da vam je evo u zadnjih mjesec dana kazalo za neko pitanje koje se pojavilo u društvu, ne znam ja. Svi znaju o svemu sve. S kim god sjedneš, pa to stručnjaci za ekonomiju izveli bi Bosnu i Hercegovinu preko noći iz ekonomske krize. Politiku, ma znaju sve o svim strankama. Kaže, kako znaš, pa to u novinama. To u novinama je sve tačno, jel, potpisano, sudske odluke, tako, dokad. Pitaš ljude o vjeri, sve znaju subhanallah, u trenutku kada ih pita, pitaju meleki, šta kažete za ovog čovjeka, kazat će, ne zna. I gledajte, braćo i sestre, šta je najveća opasnost za vjernika i vjernicu. Kaže jedan lijep stih, men qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min Onaj kaže ko je tradicionalista u vjerovanju, znaj da će mu se vjerovanje lako poljuljati. Zašto? Jer pa rodio se u muminskoj familiji. Ti moraš izgraditi svoj, jednako kako vakcinom gradiš imunitet. Moraš izgraditi svoj identitet na tome. Ja znam, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, nisam to samo naslijedio. Jesam zahvalan na roditeljima što su oni to. Ali ja to znam. Kaže, tu nase jakulune šejen fakulturu, Subhanallah, ne znam ko ovaj. Kaže, čuo sam ljude da nešto govore, pa sam i ja to govorio. Hazreti pejgamber, ovim hadisom, evo da ne idemo ništa dalje, kaže nam ono što sam puno puta spominju, la te kunu ima, kaže pejgamber, nemojte biti beskičmenjaci. In ahsene nasu ahsentu. Ako ljudi čine dobro, ako je nešto in, i vi činite dobro. Wa in esa'en nasu Ako ljudi čine zlo, i vi činite zlo. Hoće pejgamber sallallahu alaihi ve od nas da ne prodamo sebi, subhanallah, kaže, la tekun abde gajrihi, nemoj biti rob nikome osim Allahu. Kad haletake hurra, Allah te je stvorio slobodni. Što se, pazi, nebesa i zemlju, Allah je radi ljudi stvorio. Nije ljude radi nebesa i zemlje, čovječe. Ti da sebe je podredio nebesima i zemljama, ti si promijenio mudro svog postojanja. Allah je tebi ova nebesa dao. Kaže uzvišeni gospodar, da će stanovnici džehennema kazati وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ سَعِيدِ Kazat će oni لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ da smo slušali. Ono što treba da se čuje. أَوْ نَاقِلُ i razmišljali. Ma kunna min ashabi sa'id. Ne bi zaista bili stanovnici džehennema, stanovnici vatre. Nemojte dozvoliti. Živimo u vremenu kada se razmišljanje prikazuje kao luksuz na koji mi nemamo pravo. Nemojte, molim vas, bolje je jedan, jednu godinu razmišljati, pa jedan dan raditi. Nego godinu dana krivo raditi, pa onda jedan dan razmišljati, vidi što sam sebi uradio. Jer znaj da ćeš do kraja života možda razmišljati, vidi u što sam godinu potrošio. Vjernik je, kako to Hazret Pejgamber sallallahu alaihi sallam kaže, el mu'minu kejisun fatin. Vjernik je oštrouman i pronicljiv. Nije naivan. Ja molim gospodara da nas počasti da ovo razumijemo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš počasti nas da u svakom dobru kojeg činimo ustrajimo. Gospodar naš počasti nas da svoje poglede obaramo i stidna mjesta čuvamo. Gospodar naš sačuvaj nas od lošeg društva. Gospodar naš sačuvaj nas od lošeg društva. Gospodar naš sačuvaj nas od lošeg društva. Gospodar naš, molimo te da nas približiš dženetu svakim našim djelom. Gospodar naš, sačuvaj nas od onoga djela koja nas približava džehennemu. Gospodar naš, molimo te da nas zaštitiš od svakoga zla posebno nas zaštiti od zlane znanja i oholosti. Gospodar naš počasti nas da našim rukama pomažemo umet Tvoga miljenika. Gospodaru naš smiluj se umet Tvoga miljenika. Gospodaru naš pomozi muslimane na svakome mjestu. Gospodaru naš pomozi nas da razmišljamo o umetu Islama. Gospodaru naš pomozi muslimanima danas u Siriji i na drugim mjestima. Gospodaru naš sačuvaj njihovu krb, živote i čast. Gospodaru naš onako kako su nas muslimani pomagali kada je nama teško bilo da i mi pomažemo muslimane kada je njima teško. Gospodaru naš nijedno djelo nije malo ako da ti primiš, pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodar naš proživi nas u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da kada se njegovo ime spominje, da mi salava donosimo. Gospodar naš počasti nas da budemo ustrajni u, traženju znanja. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas se smiluješ na dan kada nas pusti u naš kabur. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nam se smiluješ na dan kada budemo račune polagali pred Gospodar naš molimo te da nas se smiluješ kada nas ti milošću svojom u dženetu vediš. Gospodar naš oprosti roditeljima našim. Gospodar naš oprosti roditeljima našim. Gospodar naš oprosti i nama i roditeljima našim. Oprosti braći i sestrama i svima koji su dolazili ranije ovdje u tabački. Gospodaru naš smiluj se onima koji su sa nama i oni koji su izvan ovoga meća. Gospodar uputi nas sve. Gospodar zaštiti nas sve. Gospodar počasti nas da ustrajemo u sadaki koju svake hefte dajem. Gospodaru naš počasti nas da budemo ustrajni u tom dobru. Zaštiti nas od svakoga zla, posebno od zla ljenčaluka. Zaštiti nas od ljenčarenja gospodar fana سبحان rabbil izzati العزة عما wa salamun alal المرسلين والحمد rabbil alamin. Ona nosi, nije, nije nadimak je, kaže, ona sa dva pojasa. Zašto? Zato dok je nosila zavežda je hrani, pukao je zaveždaj kojim je to nosila i ona je uzela svoj pojas i podijela ga na dva, rastijepila ga na dva dijela da Resulullah sallallahu alaihi sallam i svome babi Abu Bekru odnese hranu. Subhanallah, zamisli povjerenja koje je Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi sallam imao u Mimo svih muškaraca nju su zadužili, nju su ukazali povjerenje da, im donosi hranu. I ono što je zanimljivo jeste da je ona bila u sedmom mjesecu trudnoće. I ona bi svaki dan izlazila uzela bi i krenula bi da odnese hranu. I Allahovo je davanje da prvo dijete koje se rodi nakon što je Resulullah došao u Medinu sa Ebu Bekrom, prvo dijete koje se rodilo u Medini jeste mali Abdullah, sin Zubeira ibn Avama, jednog od poslanikovih vitezova, prvo dijete. I to je dijete koje je Resulullah s.a.v. lično. Vi znate da ima jedan lijep običaj. Doktor su utvrdili da je vrlo medicinski koristan kada se beba tek rodi, da mu se smekša hurma i da mu se dadne malo, čisto da uzme onaj šećer koji je, pošto je hurma jaka, svojim, svojom substancom, da se malo djetetu dadne. Onaj koga je Resulullah sallallahu alaihi wasallam kojem je to učinio je njen sin Hazreti Abdullah ibn, ibn Sin ove Esmije Mubari. Subhanallah. Kakva je bila svjedoči detalj da je otac od Ebu Bekra rekao njoj, kaže gdje ti je babo, gdje je Ebu Bekr, kaže otišao je sa Muhammedom. Kaže, jel vam ništa ostavio? Misli na imetak, na novac. Kaže, on, ona zna ništa nije Hazreti Abu Bekr ostavio. Uzela je kamen i pokrila ga nekim prekrivačem. Kaže, hodi da vidiš onaj dedo što je babo ostavio puno. I kaže, babo bio slijep. I kaže, kako je dotako ono kamenje, kaže, o što ima, kaže. Subhana. Čisto da smiri, da smiri tog starog čovjeka. Subhana. <clears throat> Kaže, Hazreti Esma, Eteitu Aishete zauđen nebi. Došla, došla sam kod Hazretija Iši, Hanumi Rasulullah sallallahu alaihi Hine hasefeti šemsu. Kada je došlo do pomračenja, do pomračenja sunca. Subhanallah, vi znate, ja bih vas zamolio samo malo naprijed, da, da ovi momci ne stoje na vratima. Malo, samo malo, da mogu sjesti. Dokle god nema tjeskobe u nama, neće biti tjeskobe među ovim zidom. Kad se pojavi u nama, onda ćemo reći da nam je tijesno. Vi znate da je za vrijeme sallallahu Rasulullah sallam došlo do pomračenja sunca. Čak u Buhari i muslimu se bilježi hadis da se to desilo. Desilo se to baš u vrijeme kada je Ibrahim, sin Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, preselio na Ahiret. I svi su ashabi kazali, pomračilo se sunce zbog čega? Pa kaže, umro je sin Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Resulullah nije dozvolio da prođu minute. Odmah je rekao namaz u džamiju sa hudbom. Sabrao je sve muslimane i rekao je, inne šemse wal kamere, ajetani min ajatillah. Zaista su sunce i mjesec, dva Allahova ajeta, dokaz. Imaju svoje putanje, određene, sve. Mi to danas znamo, danas nauka zna u detalje. Ali Resulullah tada kaže, La li mauti ahadin li hayatihi. Kaže, ne, dolazi do pomračenja radi smrti, niti radi rođenja bilo koga. Potvrda, potvrda poslanstva Azreti Pejgambera da uopće nije koristio ono što, znaš šta znači za Arape, koji su nepismeni po tom pitanju, Zašto znaš šta znači za njih da se to desilo u vrijeme kada je preselio sin Ibrahima, ali to je razlog da svi hrlice uđu u isla. Ne, kaj ne, ne, sunce i mjesec Allahovi ajet. Niti se pomračuju radi života nekoga, niti radi njegovoga preseljenja. I kaže Resulullah u Buhari, muslim se bideži, kada vidite da se to desi, kaže Resulullah, šta treba raditi? Pa treba, kaže, namaz obavljati, salu, kaže, namaz, odmah stanite na, na filu, klanjajte namaz, vote dadite sadaku, zašto? Jer Allah nas opominje da će doći dan kada će doći do promjene u kosmosu koja se više nikada neće vratiti je svom uobičajnom. A to je kada nastupi sudnji Dakle, to se desilo. I Mohamed s.a.v. je ukopao svoga sina Ibrahima, spustio ga je umeza i rekao je poznate riječi in innal kalbe jahzen, zaista je srce tužno, wa innal tedma, i je suzno. Hazreti Pejgamber, posljednji Božji poslanik je plakao za svojim djetetom. I nama muslimanima i muslimankama nije zabranjeno da suzama izrazimo svoju tugu, ali nam je zabranjeno da svojim jezicima imamo prigovorne određenje. Kaže, zaista su srca tužna i oči suzne. Wa inna li ja Ibrahim le mahzunun. Ibrahime, mi smo tužni što smo se rastali s tobom. u ne kulu illa ma A kažemo samo ono s čime Allah dragi zadovoljan. I Rasulullah nas nauči kako treba u trenutku. Slobodno pusti suzu, žao ti. Ali reci gospodaru moj, ja sam tužan zbog toga, ali kažem samo ono s čime si ti zadovoljan. E sada nam opisuje Hazretija Iša, odnosno Hazreti Esma, šta se desilo tada, kaže fe iza, fe iza nas u kijamunju salun. Ljudi što tada klanjali, obavljali namaz. Pomračilo se sunce. Wa iza hiya qa'imatun tusalli. A i vidjela sam Esma, kaže, vidjela sam svoju sestru, a išu obje su kćer, kćeri, Ebu Bekra radijallahu anhu, kaže, vidjela sam i nju da ona klanja. Onda fakultu malim nas, rekla sam, šta, se dešava sa ljudima? Nije do nije dopro hadis da, subhanallah, da treba prilikom pomračenja sunca obaviti namaz. Koju nagradu ima onaj, kaže Hazret Pejgamber, belihu anni walau aje, prenesite od mene pa makar jedan aje. Zamisli umet od milijarde i po i više, milijardi i šest stotina miliona muslimana, da uzmu ovaj vasijet, ovu oporuku Resulullah. Beli guani, prenesite barem jedan ajed. Možda taj ajed bude razlog da se nečije srce otvori. Kaže, šta je sa ljudima? Fa ešaret Pa je Hazretja Iša, kad je završila s namazom, pokazala, vidi šta se dešava prema nebesima. Wa qalat subhanallah. I rekla je subhanallah. Fa kultu aje, Jel to jedan od Allahovih ajeta? Fe ešaret ejna. I ona je pokazala i jeste. To je Allahov ajet. Subhanallah. Fe kumtu hatta teđallani l'gaši. Kaže Hazreti Esma, ja sam naglo ustala i u tom trenutku me je ufatila nesvjestica. Kao da je počela gubiti svijest. Fe dja'altu asubu subbu ra'sil ma. Uzela sam vodu i počela sam se umivati. Fe lemmen sarefe Rasulullah, znači nije promijenila abdest. Obavla je namaz kada je Rasulullah sallallahu ve sellem završio sa namazom, hamid wa esna ali. Uvijek se zna u hudbama Rasulullah ide kaže hamid Allah, zahvalio se Allahu. Wa esna ali, o Allahu je lijepo govorio. I ovo uvedite sebi kao običaj. Najveće kada se završi dan, sada iza jacije pa čovjek legne navakat spava, Razmisli, jesu danas ikom je lijepo o svome stvoritelju pričao. Jesi li pohvalio, alhamdulillah, vidi, mašala, danas čitav dan ja zdrav, nijemam problema, ništa me ne boli. Alhamdulillah, kaže Hazreti Pejgamber, men asbaha aminen fi sirbihi, muhafa fi a indahu kutu jeumihi, fa kad hazet lehu dunja.